caqabati ulaa jechaadhaan ta beekamte akka ahadii irraa fuudhan dubbanneetiniin jirra ahadiin rasuulli gaafa kana irraa fuudhan suni ahadii aqiidaa islaamaa aqiidaa qulqulluu fi akhlaaqa gaarii akkasuma rasuula rabbii eejechuu irratti taate eegan ajarri kun muscab ibnu cumeyrii fudhatanii madiinaa galuudhaan Achiteetti Mus'ab ibn kun kuni Madiinaatti diinal islaamin isaan barsiisuu nashaaxa guddaa godhuu Asad ibn Zaraaraa irra qubatee Madiinaa keessatti sochii islaamummaadhaa jabduu geggeessuu isaanii akka Usayd ibn Hudayri islaamahu akka Sa'ad ibn Mu'ad islaamahu kana kana dubbanneetiniin jirra. Jarri kuni Madiinaa keessatti ganda tokko hin dhiifne haga islaamummaan ganda san keessa seentee keessa facaatutti. islaamummaa galchan jechuu ganda mara guyyaan hinteettu akkasumatti dabartee waggaan kudhanii sadaffaadhaa eega rasuula rabbii ergamanii akkasumatti sute موسى بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرى مكة ديبي ودو هجين هنغا هندرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم وام مدينات هجة كنافي dandeettii warri madiinaa qabuu fi haga muslimtoonni haga baay'atan illee akhlaaqni isaanii akkam akka jiruu fi guddisni isaan guddatanillee guddisa bareedaa ka diinal islaam irratti musab isaan guddise tahuu suuraa guutuu rasuula rabbiitiif kenna jechuu walumaa galatti akkaataa madiinaan tuni itti jirturra eega kanaa warri ansaaraa kun waggaa kudhanii sadaffaa eega rasuula rabbii ergamaniiti gaafa waggaa eh, hajjiidha jechuu bara hajjii keessa eh, ji'a hajjii keessa waggaa kudhanii sadaffaa madiinaarraa gara makkaa dhufan rasuula rabbiitii walqunnamuudhaaf rasuula irraa dhagahuudhaaf hedduun ummata kanaa rasuula rabbii ijaan hin agarree hundi isaaniituyyuu islaamummaa mus'ab ibnu umeyrii irraa baratan karaa mus'abiin islaamummaa seenanillee jechuu jama'aan kun yookaa keessummoonni kun yasribarraa ka'aniitiniin warra barraa. makkaan hajjiidhaaf deemu wajjiin ka'anii dhufan yoo xiqqaate nama dhibba sadii waliigalatti namni eh, madiinaarraa ka'ee makkaan dhufe namoota san keessaa namni torbaatamii shanii muslima sadii yoo dhiira taatu dubartiin nama lama wanni nama ajaa'ibsiisu mushriktoonni isaan wajjiin dhufan kun jara kana akka isaan islaamummaa qabatan hinbeekan. muslimtoonni ansaaraa kunii madiinaa keessatti islaamummaa ofii badhee baasanii namatti hin himne da'awaan mus'ab isaan godhe odoo da'awaa ol fuudhanii badhee dirree bayanii nama yaamuu iyyuu laakiin mus'ab ibn cumeyrii kun nama garaachuma ta'ee haa lallabeetiniin barsiisullee namni islaamayyuu islaamummaa ofii hin beeksisu jechuu namatti maaliif haala madinaa kana eeggachuudhaaf mushrikni achi baay'achuu yahudaan jiraachuu fi wantoota garagaraatiif jecha islaamummaa cal'iseetuma namuu ima qabata malee ufitti hin awaajne jechuu kun hundinuuyyuu daawaa mus'ab ibn umeyrii isaan godhe kana tarbiyaa isaan inni itti guddise kana dandeettii mus'ab ibn umeyrii qabu ka ansaarri isarraa baratan kana hunda isaatu qeebaluu wajjiin dhuruufa madiinaa yookaa rakkoo madiinaa keessa jirtullee akkasumatti waliin hubatanii diinaa ofii qabatanii irra turan. Yeroo sanitti haalli madiinaa jirullee haala badaa odomaa tahuuyyuu gadi qabatanii islaamummaa ofii wajjiin jiraatan jechuu isaanillee. Keessummoota ansaaraa kanama torbaatamii shan irraa walitti qabame jenne kanaafi jidduu rasuula rabbii sala allaahu alayhi wasallam hajji irratti wal agarraa waggaa kudhanii sadaffaa jechaa beellamatu jira ummanni dhufe kun waan rasuuli rabbii sala allaahu alayhi wasallam itti eemaruu hedan hin beekan yookaa waan rasuuli rabbii irraa barbaadan hin beekan wanti isaan beekan beey'atul caqabaatti sahaabaan rasuulaa namni rasula rabbiitiin beellama godhe waanuma babbareedaa irratti beellama isaan godhe jechaa qofa beekan wanti dirqamni guddaan achi keessa hin jiru aqiidaa akhlaaqa rasuula ee jechuu kanumarratti rasula rabbii beellama isaan godhan malee warra duraatu wantoonni akkanaa kun ka aqiidaa ka akhlaaqa gaarii qabaachuu fi ka rasuula ee jechuu kun wama dhuunfaan namuu ima qabateetiin hin jedhu rasuulli jihaada bayaa lolaa yookaan naatumsaa jechaa isaanirra hin barbaanne. Maaliif jennaan rasuulli rabbi haala isaanii ka isaan keessa jiran ni beekan wayta beeyatul aqabaa kana ummata kanarraa beellama fuudhan. Yeroo sanitti dandeettiin ummata kanaallee haa guddattullee isiin sun hammam takka laaftuudha jechaa numa beekan. Kanaaf na keessummeessaa naa fi warra makkaan jiru kanallee fuudhaa madiinaattiin nu galaa jechaa rasuulli rabbi irra hin barbaanne. kanuma wajjiinuyyuu isaan dirquu dhabuu wajjiinuyyuu ummanni ansaaraa kun matama ufiitii rasuula rabbii isii tumsina jedhaniitiin hin barbaadan si gargaarra si keessummeessina nutti gale yaa rasuula sii fi mu'mintoonni makkaan jiranillee nutti godaani jedhaniini rasuula rabbii kanarra barbaadan. Asteerratti wanni dubbatuun barbaachisu jecha bareedduu Jaabir ibn Abdullaah radiyallaahu ta'aalaa anhu jedhee jaabiriin kun warra jahan gaafa awwalaa rasuula rabbii bira dhufeetiniin jecha irraa dhagahe san ka islaama irraa ayyii waggaa kudhanii tokkoffaa ka dubbanne san Jabiriin kun rasuula rabbii beellama godhee beeyatul aqabaa ta duraa keessatti otomaa madiinaa jiran odoo makkaan hin dhufin jecha wahii jecha bareedduu jedhe maal jedha nuti walgenne warri ansaaraa akkana jenne jedhe yaa jarana rasuula rabbii kana haga yoomii ummanni gaara makkaa keessa haga isaan olii gadi ari'an isaan dhiifna haga yoomiitti rasuula rabbii kun akkatti sodaachifamee jiraataa jennee waliin haasoyne jedhe akkana jennee waliin haasoyne namni torbaatamii sadihii fi'ateetiin nurraa ka'e jedhe ummanni kun rasuula rabbiitii tumsuuf ufii ufiitii barbaadanii bara أمتا نما دب سديه مشركا سوجين جيتشا كان ولي مرتفتني تنين دفن ودو رسول ربي رمبر بادين رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني هغنقه أك إساني تدفهم برباني حجي كان كيسا إسان تفما ولدتك أبماني رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمن سيساني أك إني مدينة إسا وجين قلو قلو راف والغياني كأنيتنين دفن isaantu barbaada jechuu rasuula rabbii islaamummaa kanaa tumsulee warra ansaaraa kana barbaada jechuu radiyallaahu ta'aalaa anhum ajma'iin meelaal nama dacwaa tumsa jedhee karaa rabbii keessatti diinal islaamiin ol qaba jedhee barbaaduu fi ka namni waan biraatiif isa barbaadu haga inni garaagarummaa qabu ansaarri kun fedhiin isaanii maal nuu himti wantoota gaggaarii beeyatul aqabaa kana keessatti dabre ka lammaffaa keessatti jechuu ka duraa odoon ta'in beeyatul aqabaa lammaffaa keessatti wantoota gaggaarii dubbachuu hennurraa eh, ragaa nuu taate jechuu ansaarri kunii هجم تك رسول ربي جب السنين اللي سيرا كأن حجر أماتك قرانو كنا نموجين دي مجدشون الرهنفو أنصار ركوني رقمان أنصار أقو مجدشكون أنصار تمسيتوتا جدام إثان ننكوني ورا الدين الإسلامي تمسي رقمان لبو إثاني تيف نمتو كل قياتوكو هياني إسلام ما رافجراتن muslimtoota biroo ka isaan malee jiru isaaniif yaadaa turan isaan kun ansaara jedhamanii maqammaan kunuu isaanitti baheetinin isaaniin himamuun kunuu waan guddaa ansaara jechuun tumsitoota jechuu warra lubbuu ufii dhiisee nama biroo filate waan gaariidhaan rabbiin dholaane akki jedhu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ayaan tun seenaa ansaaraa kana gabaabsiteetiin nu himti jechuudha. Waliigalatti hagam takka gahaa hojiin isaanii yoo jenne hunda walitti qabnee himuu hin dandeenyu. jechi rabbii kun gabaabsee walumatti qabee nu hima. Maal jedha? Wayuthiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa. Isaan kun lubbuu ofii irra نما ربيت أمانين فلتا وانسلا لبؤ في تنجالة أدما حاجان اتجرتوج ربين كينا سبحانه وتعالى كنافو جج ربي كوني وانتوتا أنصار هجة قباب سيت منوهما ججو إذا كان بيئة العقباء رسول ربي صلى الله عليه وسلم أقمت الرافود أهدي تلمفا كجدو سينا اتي آن رت وجبرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته